نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يذلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايهك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته barka mu da sake saduwa a wannan masallaci mai dumbin albarka masallacin gwallaga da ke nan cikin garin Bauchi a jihar Bauchi a wannan yammaci na Litinin yau 24 ga watan Ramadan hijirar Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1400 da talatin da takwas wadda kuma yake daidai da sha tara ga watan shida miladiya ta dubu biyu da sha bakwai a wannan majalisi na tafsirin alkur'ani mai girma wanda muna cikin tafsirin surati maryam alaihassalam kuma kamar yadda muka saba za mu amsa wasu daga cikin tambayoyi kafin mu shiga karatu wannan tambaya ce game da rage kiba ko silimin cewa bara an ansa tambaya akan wannan shine mai tambaya yake cewa to ya za a hada wannan da faɗar Allah subhanahu wataala wala fala yughayyiruna to ba zan iya sanin wacce tambaya ce ba raba kuma wacce ansa na bayar ba ma dai abinda zan faɗa yanzu shine a kiba idan ya kasance mutum yana da kiba ƙiba iri-iri ce akwai kibar da za ta zama tana da cutarwa saboda kitse ya yi yawa jikin mutum akwai buƙatar ya rage wannan kibar tashi ba ba ya gamu da wasu cututtuka to wannan yana da kyau mutum ya bi na farko hanya ta da annabi sallallahu alaihi wa sallam a tariƙan nabawiyya wajen wajen silimin din annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa bi hasabin Ibrahim abin min sharrin batnuhu wa bi hasabi Ibrahim ya sharrin batnuhu wato cikin mutum kadai ya ishe shi sharri ce fa in kana wala budda ko fa in kana la muhala fa thuluthun li ta'amihi fa thuluthun li sharabihi wa thuluthun li nafsihi in ya zama tilas mutum sai ya ci to ya ci da yawa to ya kasa cikinsa uku kashi ɗaya ya ci abinci kashi ɗaya ya sha kashi ɗaya kuma ya bar shi don numfashinsa ta wani hanya ce da da salama ya bayar ga wanda yake so ya rage kiba ko ya rage teba da take tattare da shi ya zama da yana ɗancin abinci bakin gwargwado ba ya ci ya ci ya ci ya ci ya ci har ya masa karo ba ya raba cikinsa gida uku wannan hanya idan mutum ya bita zai iya rage abin nan idan ya kasance wannan ɗin ma ba zai rage masa ba to yana iya bin hanyoyi na zamani kamar ya zama akwai motsa jiki motsa jiki yana taimaka wajen rage ƙiba sannan ya kula da irin abinciccikan da zai ci akwai abinciccikan da likitoci za su gaya maka suna sa ƙiba akwai kuma waɗanda ba haka suke ba to wannan tsara abin rayuwarsa ta fuskar cin abinci zai taimaka masa wajen wajen rage teba idan ta kasance tebar ta yi yawan da ba za ta ragu da haka ba sai an kai ga shan wasu magunguna to babu laifi tukar dai ya kasance teba ce da za ta cutar da shi kawar da cuta wanda wajibi ne a zararu yuzal kuma da aka sani la zarara wala dirar malamai suna cewa a zararu yuzal duk abin da zai cutar da kai an halatta maka ka ka nemi maganinsa ka kawar da shi saboda haka wannan ƙiba da za ta zama cuta ga mutu za ta cutar da shi to ba laifi idan aka ba shi ƙwaya ya sha domin wannan abin ɗin kitsan da ke jikinsa ya zazzage wannan ba canza halittar Allah ba ce canza halittar Allah a a sa likita ya ciccire wasu gurare ya ɗaya wasu gurare shi kansa wannan idan ya kasance za akwai bukatar sai an yi haka akwai teɓar da sai likitoci sun yi operation sannan ake iya ake iya rage wa mutum kitsan da ya taru a jikinsa shi ma wannan babu komai baya cikin tagiru khalqillah wanda yana cikin neman magani wannan kawar da cuta ne saboda haka wannan baya cikin tagiru khalqillah saboda haka matakai matakai ne akwai kuma kibar da matakai matakin da za ta cutar ba to nan ba buƙatar mutum ya yi ta bin wasu hanyoyi sai ya ga ya rame ba amfani kuma idan rama ta yawa nan ma kuma akwai cutarwa sai shi kuma wannan yana magana ne akan yana aikin banki ne a nan amma ba dan nan bane wato ba dan bauchi bane abin da yake kawo shi nan aiki ne yake kawo shi to yana tambaya game da kasar yace in yazo ne yakan yi wata uku kafin ya koma garinsu to shin zai yi zai yi kasaru a zaman sananan din ko ba zai yi ba a idan nan kana zaune da iyalanka to dama babu kasar in ka baro ka dauko iyalanka daga inda suke ka dawo da sunan to ka zama dan nan ko da iyayenka suna can garin garinku da ka baro to in ka je za ka yi kasar a can amma anan ba za ka yi ba amma in ya zama nan ba ka da iyali zuwa kake ka tafi za ka iya yin kasaru babu da zai hana ka kai kasaru ko da kuwa cewa za ka yi wata ɗaya wata biyu wata uku wannan duba zai hana ka kai kasaru watun da baka zama muta'ahil ba to baka zama ɗan gari za ka zama ɗan gari yayin da ka ka yanke shawarar cewa gaba ɗaya za ka nan da zama sawa'un ka ɗauko iyalinka ko baka ɗauko ba in ka ɗauko iyalin ka kam shikenan ka yanke hukunci in baka ɗauko ba in ka yi niyyar cewa za ka zauna nan nan ne gurin zaman ka shikenan nan ma ka zama ɗan gari amma in matukar dai wani abu ya kawo ka da za ka yi ka koma garin ku. to a kauli wanda yake mafi rinjaye cikin maganganun malamai za ka iya yin kasar ah, sai wannan da yake tambaya game da ah, wai dan uwan mahaifinsa da suka hada suka hada dangantaka ta wajen kakanninsa su ma dole ne ya ziyarce su sada zumunci sada zumunci wani abu ne mai kyau duk wani wanda yake cikin danginka sawa'un danginka da suka fi kusa ko danginka amma kuma ba kusa da kusa kuke ba inda har da halinka sada zumunci da su wani abu ne mai kyau saboda haka maganar dole ba wai ita ake yi magana ba maganar kai wani abu na kyautatawa yayin da ya kasance ah, abin wanda suka hada abin ah, dangi da mahaifinka ta wajen kakanninka ai kaga ta wajen kakanninsa ai kaga iyayensa ne saboda ka in ka je ka gaishe su ka yi zumunci da su ka yi abin yake mai kyau ko da ba a ce maka wajibi sai ka yi hakan ba ah, sai kuma tambayar su ta biyu maganar cewa wai idan mutum baya wa iyayensa addu'a ba mutumin kirki ba ne to da za ya zama mutumin kirki ya tana iyayensa yi musu addu'a eh? wannan ai ba sai yayi tambaya ba kai yanzu a ce danka ne amma gashi nan baya maka addu'a zaka ce ce yaron kirki ne zaka ce yaron kirki bane menene hukunci akan musulmin da yake kisan kai ta hanyar hadaka wato yana tambaya mutane suka hadu suka kashe wani ko barawo ne ana an bi shi ana barawo barawo ya shiga ciki an kashe shi ko an tada irin masu tada yamutsin nan a gari su bi wani su kashe shi haka nan su kashe wani musulmi to ya hukuncinsu duk waɗanda suka yi tarayya wajen kashe mutum ko su nawa ne dai sun yi tarayya wajen kashe shi da hukuncinsu kisa ne wani shi ne ƙaunin jumhur na malamai hukuncinsa kisa ne inda sun yi tarayya wajen kashe shi wanda ya daka ta can wanda ya daka dana wanda ya rike itace wanda ya rike dutse wanda ya rike barandami to aka ta in suka kashe shi aka kama su dukkaninsu ya tabbata da shaidu cewa su suka yi wannan abin su suke sani sauraka duk za a kashe su ba za a ce guda ɗaya ba ne shi su kuma da yawa ne ko a ce a zaɓi ɗaya wanda ya fi zaƙewa ko wanda ya ja zugar shi za a kashe a'a duk wanda ya yi mubashara wanda da hannunsa ya daga makami ya kai duka to hukunci su kisa ne akwai abin da ya faru a zamanin sai na Umar a lokacin ya alabna umayya yana gwamna a Yaman akwai wata mata da take auren wani mutum mutumin yi tafiya akwai agola da take hannunta to tana da wasu mutanen banza da take hulɗa da su sai suka zo gidan bayan mai gidan ya yi tafiya ya bar ɗansa agola ne a wajenta sai ta cewa abokan shaidancin nata cewa wanda yaron muka sake zai tona mana asiri saura ka kawai mu shi su su biyar ko su bakwai saɓanin ruwaya su biyar ko bakwai suka haɗa baki suka kashe shi suka jefa shi rijiya ce bi irin gumdan mai gida ya zo bai ga ɗansa ba ita ma ta ce ba ta sanya aka yi ba yaron nan ya fita bai dawo ba aka shiga nema aka shiga nema har da ita a shiga gari ana ta ciki a har cewa take ya Allah ka tona ka tona asirin inda wanda suka kama yaron nan a san wasu ba su dauki Allah komai ba aka ga da shi aka yi laifi amma da shi za a zo ana addu'a kan masu laifin ci Allah tsine musu ci amin kuma da shi kaga anan shi yana ganin kamar duk abin wasa ne saura ka adda ita ake yawo tana yawo kan jaki tana Allah ka fallasa wanda suka ɓoye yaron nan aka yi nema aka yi nema ba a ga yaro ba to sai wani ya je wannan rijiya kawai yana zuwa sai ga irin kudan nan irin koren kudan nan sai ya ga sai ya fito ya yi sama sai ya koma cikin riya sai kuma ya sake yana fita yana shiga yana fita sai to da yadda aka yi akwai wani abu ana saka kuma sai ji doyi to maza maza sai je samu ya ala ya ce abinda kuke nema ina ga ansa an gan shi gawai yaron nan ce a rijiya ya je ya nuna aka zo cikin waɗanda suke kisan sai ɗaya ce shi a ɗaura masa igiya shi zai je dubu aka ɗaura masa igiya aka zira shi yana zuwa ya ga yaran sai ya ɗauke shi ya duba wani kogo a cikin rijiyar sai ya cusa ciki ya cusa ciki sai ce su fito da shi aka fito da shi ya ce fa bai ga komai ba wannan abin da suke faɗa ba suka ce to ai warin da muke ji sanda muka zo yanzu ya karu ai ya kamata da muka zo warin da muke ji muje amma yanzu ya karu akwai wani abu ka taba gawar sai wani ya ce shi a sashi daga nan sai jikin mutumin da ya shiga bari suna kula da cewa jikin mutumin ya fara bari sai suka rike shi ana shiga mutumin ne ya gawar yaron da ya fito da shi to shine aka kamo shi shi kuma ya fallasa sauran duk suka zo suka yi itirafi suka yi ikirari cewa eh da su aka yi ita ma matar ta yadda cewa eh da ita aka haɗa baki aka kashe yaran ya ala ya rubuta sayyidina Umar takarda cewa to gashi yanzu ne an gano yaro da aka kashe an gano makasan nasa su su biyar ne zuwa bakwai ya kamata a yi musu sayyidina Umar ya rubuta masa ya yace dukka kashe su a nan da ya faɗi ƙaunin sama mashuri wanda yana cikin muwatsa na imam malik lauta mala a ahlu sana'a alaihi da tuhum jami'a da mutanen sana'a a gaba ɗaya za su haɗa kai wajen kashe shi duk sai na karar da su sauraka idan aka samu gungin mutane sun haɗu sun kashe wani mutum da mubashara kowannensu ya kai hannu ya kai duka to duka gaba ɗaya abin yake shafa ba wani guda ɗaya ba to sai wata tambaya da ribar gane kanta ba ce wai menene mahangar musulunci game da sanya a wasu abubuwan addini kamar alkur'ani ko hadisi ko abin a sanya su a cikin kaɗe-kaɗe to ban sani ba yana nufin a ɗau ƙur'ani ana kiɗa ko a shigo da ƙur'ani a cikin kiɗa ko a shigo da hadisai ana kiɗa wai don isar da wasu saƙonni wani bai halatta ba ƙur'ani sun yi hannun riga da kiɗa wannan maganar kalamun rahman ne kiɗa kuma mizmaru shaitan ne wannan maganar Allah ce wannan kuma ganga shaitan ce ya zaka haɗa ganga shaitan da maganar Allah guri guda bai halatta ba haka na hadisan annabi sallallahu alaihi wa sallama babu girmamawa a ciki a ce ta hanyar kaɗe-kaɗe za a isar da hadisan annabi ko za a isar da alkur'ani dan menene me alaka su ba su da alaka annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsawatar ma game da kayan kada kadan da kada kadan to kuma ya za a zo a dauki abin da annabi ya tsawatar akan sa ya zama da shi za a yada hadisan sa ina ga wannan tambayar ma ai ba ta bukatar sai an yi ta tambayar mu ta karshe wacce ce take tambaya cewa akwai wani wanda ya nuna yana santa da aure ta yadda za ta aure shi kuma daga baya watsar da ita in ta kira shi ma baya ansawa in ta yi sako baya karba sai wani ya fito yana son ta da aure ta yadda ta ce kawo ya turo magabatansa da ya turo to wai ne take cewa ta yi wa Allah laifi wani laifi kika yi wa Allah daman ba shi ne ya ce yana son ki ba kuma alamar kika gaba yanzu ya fasa sai ki ta zama haka nan ba aure saboda ya ce yana son ki eh ba ki da wani laifi ina ga mu bar tambayoyin haka nan saboda lokaci أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا to je ina jin anan muka tsaya wa wahabna lahum min rahmatina Allah subhanahu wataala yana maganar annabi Ibrahim alayhi salam da, da ainihin matarsa Sara da kuma dan da Allah ya basu da kuma jikan da aka yi musu alkawari ɗansu shi ne annabi ishaq alaihissalam da kuma jika da aka yi musu alkawari annabi yaqub alaihissalam dukkaninsu allah subhanahu wata'ala ya ba su annabci shi annabi ibrahim dama annabi ne ɗansa da suka samu da sara shi ma allah ya ba shi annabci shi ma yaqub jikansa kenan jikan annabi ibrahim ɗan annabi ishaq ɗin shi ma allah ya ba shi annabci wa kullum ja'alna nabiya dukkaninsu mun sanya su annabawa ne mun ce allah subhanahu wata'ala ya ambaci annabi ishaq sai aka ambace ko sai aka tsaya iyanan ce saboda waɗannan eh, annabi ishaq da yaqub yaqub a cikin zuriyar annabi a cikin zuriyarsa ƴaƴansa shine wanda aka bawa annabci annabi ibrahim na da rai abin nan farin cikin sa ya kammala yaga yaga dan sa annabi yaga jikan sa annabi akwai tattaba sa shine annabi yusuf alayhi salam shi ma annabi ne amma ba a fade shi ba saboda shi annabcinsa ba ta kasance ba sai ba annabi ibrahim alaihissalam saboda haka shi annabi ibrahim bai ga annabcin annabi yusuf ba sau ba a ambace shi ba inda kawai an ambace yaqubu ne saboda yana annabi to da sai ambaci yusuf ma inda shi ma annabi ne kuma a jika ne ga annabi ishaq alaihissalam saboda ana faɗar wanda kamalar farin ciki ta tabbata ga annabi ibrahim alaihissalam da su sai aka takaita akan wannan kuma mu ce ba a faɗi annabi isma'il anan ba ce saboda na farko ana magana akan ita sara da shi annabi ibrahim gaba daya allah subhanahu wataala ya yi musu wata baiwa ta yadda suka haƙura suka bar garinsu suka bar jama'arsu suka bar danginsu suka bar dukkan wasu harkokinsu suka yi ƙaura suka guje suka gudu da addininsu to kaga sai aka ambaci abin da allah ya musu su biyu din da shi da ita matarsa annabi ismail a.s. ba ɗanta ba ne duk da ɗan annabi ibrahim ne amma ba ɗanta ba ne wani ɗan hajar ne hadima da wannan mugun azalimin sarki na masar ya ba su sannan kuma abu na biyu da muka faɗa shi ne annabi ismail alaihissalam galibin rayuwarsa bai yi ta tare da annabi ishaq ba bai yi ta tare da annabi ibrahim ba tun yana jaririnsa annabi ibrahim allah subhanahu wata'ala ya umarce shi ya kawo shi wadin gairi zizar ya kawo shi wannan kwari kwazazzabo wanda babu ko shuke-shuke a gurin amma annabi ishaq ya kasance tare da mahaifinsa yana tallafa masa yana taimaka masa saboda haka yawancin ayoyin alkur'ani akan ambaci annabi ibrahim tare da ishaq da yaqub isma'il kuma sai ambace shi kadai kamar yadda anan ma za mu gani bayan an ambaci annabi musa alayhi salam sai ambatan annabi isma'il ya zo shi kadai duk da cewa shi ma yana cikin ƴaƴan annabi ibrahim alayhi salam kuma yana cikin kyauta da Allah ya yi wa annabi ibrahim alayhi to sannan Allah ya ci gaba da cewa wa habna lahum min rahmatina sannan muka yi musu kyauta muka yi musu baiwa daga rahamanmu wannan baiwa ta kunshi dukkan wata baiwa da Allah subhanahu wata'ala ya musu ta ilimin muka masu amfani da ya ba su da dama da ya ba su ta su yi ayyuka na kwarai wannan ba karamin kyauta ba ce Allah ya musu sannan Allah ya ba su zurriya mai yawa kuma zurriya da ta yaɗu ko'ina kuma Allah ya sanya annabawa da salihai da yawa a cikin zurriyar annabi ibrahim a.s. da ainihin jikansa ko ɗansa annabi ishaq da jikansa annabi yaqub alaihi wassalam Allah ya sanya annabawa da dama daga cikin wannan zurriya Allah ya ce waja'alna lahum lisana sidqin aliya mun sanya musu ambato na gaskiya wato ambato na gaskiya a abin nan madaukaki to mun sanya musu kyakkyawan ambato na gaskiya kuma madaukaki ubangiji subhanahu wataala ya sanya bayan su aka ci gaba da ambatan su da yabo aka ci gaba da faɗar alkhairinsu kamar yadda Allah subhanahu wata'ala yake wa dukkan wani mutumin da ya kyautata duk wani wanda ya aiki mai kyau ubangiji subhanahu wata'ala yakan bar yabansa a cikin yan baya ya zamana an zo daga baya ana yabansa ana faɗa alkhairinsa ana yi masa addu'a haka za ku ga dukkan wasu bayan Allah da ubangiji subhanahu wata'ala ya ba su ya ni'imta su da aiki na kwarai sun bar bayansu da kyau har alkiyama tashi ba za a gushe ba duk sanda aka ambace su a yi musu addu'a kamar yadda mutanen banza su ma duk wanda aka tuna daga cikinsu to za a la'ance shi kamar yadda ake la'anta fir'auna da hamana da ƙaruna da abu jahal da duk wani mugu da ya wa addinin allah zagon kasa duk sanda aka ambaci tarihinsa aka faɗi abin da ya yi to za ka ga mutanen ƙwarai sun la'ance shi sun masa mummunar addu'a to haka nan waɗannan bayan Allah ubangiji subhanahu wata'ala ya musu sakayya da wannan ya sa musu da sidqin kuma aliyya aliyan wato wanda yake madaukaki madaukaki ana nufin mabayyani wanda yake ba a boye yake ba kowa yana jin ambatansu ambatansu ya cika ko ina ya cika duniya ko ina ambatansu ake kamar yadda muka faɗa jiya manya-manyan addinan nan guda uku kowa yana da awar nashi ne yahudu suna da awar kakansu ne don haka abinda suke kai addininsa ne nasara suna da awar kakansu ne abinda suke kai addininsa ne musulmi ma muna cewa namu ne Allah subhanahu wata'ala ya yi hukunci tsakaninmu ya ce ma kana yahudiyan ma kana ibrahimu yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan musliman wa ma kana min mushriki annabi ibrahim bai taba kasancewa ba yahude ba don haka addininsa ba yahudanci ba ne yahudanci da bai kasance ba sai da Allah ya aiko annabi musa to ya za a yi kuma ya zama addinin annabi ibrahim alaihissalam haka nan addinin nasara shi ma ba addininsa ba ne shi ba ai bai kasance ba sai bayan aiko annabi isa alaihissalam shekara ɗaruruwa bayan wucewar annabi ibrahim to ya za a yi addinin da bai zo ba sai bayan shi da shekara ɗaruruwa sannan kuma mushrikan larabawa da kuke da'awar cewa abinda kuke kai na bautar wani allah kuna bin addinin babanku ne annabi ibrahim shi ma annabi ibrahim bai taɓa kasancewa cikin mushrikai ba wa ma kana minal mushrik bai taba kasancewa ba cikin mushrikai saboda haka ba naku bane walakin kana hanifan muslima annabi ibrahim hanifan wanda ya karkace wa dukkan wata shirka dukkan wata barna ya karkace mata musliman musulmi ne wanda ya miƙa wuya zuwa ga musulunci shine ma ya sanya muku musulmi huwa sabbakumul muslimina min qabl shine tun da can ya sanya muku suna musulmi haka shi musulmi ne annabi ibrahim musulmi ne kamar yadda addinin annabawa duka yake musulunci ne to wannan ita ce daukakar da Allah subhanahu wataala ya wa annabi ibrahim alayhi salam ya roki Allah ya yi masa wannan waje alil isana sidqin fil akhir fil akhirin ce ka sanya mun yabo na gaskiya a cikin yan baya Allah ya karbi wani addu'a tashi ya sanya masa kyakkyawan ambato a cikin yan baya muke ambatan shi da alkhairi ake ambatan shi da abin da ya yi na alkhairi annabi sallallahu alaihi wa sallama tun bai roƙi Allah ba Allah ya masa wannan cewa rafa'ana laka dhikrak muka daukaka ambatanka annabi ibrahim sai da ya roka amma annabi sallallahu alaihi wa sallama shi bai ma roka ba Allah ya yi masa to ne Allah subhanahu wataala ya ci gaba da cewa wazkur fil kitabi musa واذكر في الكتاب إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا الله سبحانه وتعالى يتي واذكر في الكتاب موسى كما كأنبتي labarin annabi Musa a cikin wannan littafi innahu kana mukhlasan lalle shi ya tabbata zababbe ne wa kana rasulan kuma ya tabbata manzo ne nabiyan annabi wa nadainahu min janibi turil aymani kuma mun kirawo shi a gefen dutsen duri na dama wa qarrabnahu najiya kuma mun kusanto da shi domin ganawa da mu ووهبنا له من رحمتنا ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا كما مكي مسا كوتا مكي مسا بيوا دقا رحمه هارون مكسن ياشا النبي wannan kissa takaitacciya ta annabi ibrahim ta annabi musa alayhi salam ta zo bayan ambatan annabi ibrahim alayhi salam da bayan ambatan yaqub alayhi salam saboda annabi Musa alaihi salam shine ashrafu nabiyyin min zurriyyati Ishaq wa Yaqub ba yi wani annabi da ya kai darajarsa ba a cikin zurriyar annabi Ishaq da annabi Yaqub saboda haka aka ambace shi a bayan an ambaci annabi Ibrahim alaihi kafin zuwa da annabi kafin ambatan annabi Isma'il alaihi annabi Musa yana cikin ulul azmi minar rusul Allah subhanahu wata'ala ce wadhkur fil kitabi Musa ka ambaci labarin Musa a wannan littafi mun faɗi cewa ambatan annabi Musa a cikin littafin alqur'ani alama ce ke nuna girman darajarsa da girman ɗaukakarsa ta yadda Allah subhanahu wata'ala ya zaɓe shi ya sa shi cikin annabawan da za a ambace su a cikin wannan alqur'ani saboda girman alqur'ani da girman darajarsa da girman ɗaukakarsa don haka wanda ambatan shi da yabo ambatansa da yabo da jinjina ya zo a cikin wannan alkur'ani alama ce ta ɗaukakarsa alama ce ta nagartarsa tunda har Allah ya sabbatar da ambatansa da yabo a cikin wani alkur'ani kamar yadda wanda ambatansa da tsiya ambatansa da mummunan ɗabi'unsa ya zo a cikin alkur'ani alama ce ta taɓarɓarewarsa da lalacewarsa shi yasa muke cewa a cikin al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam ba waɗanda suka kai sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam su ne yabo ya zo ta ko'ina a cikin alkur'ani a kansu da ba zama mutanen kirki ba to da yabonsu ba zai zo a cikin alkur'ani ba da wani abu ne da za su zo su yi na ɗan lokaci ko ku a zama suke yi da munafici tare da Allah subhanahu wataala a tare da Annabi sallallahu alaihi sallama da Allah ba zai sanya ambatansa a cikin alkur'ani ba kuma ai ta karantawa radiyallahu anhu wa radu anhu ta cewa Allah ya yarda da su sun yarda da shi laqad taballahu ala an-nabiyyi wal muhajirin wal ansari alladhina tabauhu fi sa'ati al-usra Allah ce ya karbi tuban annabi ya karbi tuban ansar da muhajirin duk Allah ce ya karbi ya yafe musu ya karbi tuban su laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta ash-shajara fa'alima ma fi qulubihim wa anzala as-sakinata 'alayhim wa athābahum fathan qarība ya Allah zai ce duk yayi musu wannan yabo ya yarda da su alhalin kuma daga baya za su samu za su samu karkacewa da zamiya wannan ba zai yiwu ba Allah subhanahu wataala masani ne ga dukkan komai ya san abu kafin ya wakana ya san shi bayan ya wakana ya san shi tun ma yana cikin ilimin Allah subhanahu wata'ala kafin ya wakana ubangiji ya san da shi saboda haka maganar a ce Allah ya yabe su ne daga baya suka canza bata taso ba kai a matsayin na dan adam wanda kake da takaitaccen ilimi da takaitaccen hangen nesa kana iya yaban wani daga baya kuma ya canza ka ce ai lokacin da na yabe shi ba haka yake ba amma Allah ba zai yi wannan ba kun ga Abu Lahab da yake Allah subhanahu wataala ya riga ya yanke hukunci a kansa tun yana da rai aka saukar da tabbata da abu lahab ai yana yi wa abu lahab ya zo ce bari ku gani ya za ku gane cewa mutumin nan ƙarya ki bari in yi imani in yi imani ya yadda da Allah ya kaga ai alkur'ani ya zama ƙarya za a ce sai yasla ran za ta lahab kuma gashi ya imani amma da yake ba muminin bane Allah kuma shi yake magana Allah wa man asdaqu min Allah haditha sauraka Abu Jahal bai fito ba ko a zahiri ba ko da da wayo ma ya ce bara in kawo mutane rudu bara in je gaban manzan Allah in yi imani in ga ya zai kankare wannan surar ne ko ya zai bai iya yin wannan ba saboda ba zai iya ba Allah ya riga ya toshe zuciyar ya toshe hankalin saboda haka har Allah ya saukar da zambansa a cikin alkur'ani to wanda ya tabbata wato a sharari ya tabbata wato tababbe a gurin Allah subhanahu wataala to shi yasa Allah subhanahu wataala ana yake ta cewa uzkur fil kitabi fil kitabi fil kitabi don annawa maka girman sha'aninsa ya ma sa Allah ya kawo cikin littafinsa da haka fil kitabi din da ka dauka kawai an kawo shi ne dan dai kawai cikon magana a'a akwai abin da ake nunawa ka ambaci labarin annabi Ibrahim annabi Musa a cikin wannan littafi innahu kana mukhlasan lalle shi ya tabbata zababbe ne wato kana kamar da muke faɗa dilalati ala tamakkuni fi fi fi fi hadha alwasf Allah yana so ya nuna maka cewa ya tabbata ba wai da can ya kasance ba daga baya canza a'a ya tabbata zababbe ne a gurin Allah subhanahu wataala mukhlasan haka wasu daga cikin makaranta alqur'ani kamar Asim da Hamza da Kisa'i da Khalaf haka suka karanta wannan wannan abin daɗin sun karanta shi da da fatha mukhlasan mukhlasan shine mustafan zababbe Allah subhanahu wata'ala ya zaɓi annabi Musa alaihissalam da manzancinsa ya zaɓe shi da maganarsa ya Musa in istafaituka ala nasi bi risalati wa bi kalami ce ya Musa na zaɓe ka a cikin mutane bi risalati na zaɓe ka na fifita ka akan mutane bi risalati da saƙonni na da na baka wa bi kalami da maganata saboda haka Allah subhanahu wata'ala yayi masa wannan zaɓin ko kuma inda hukana mukhlisan bi kasrin lami ya tabbata mai ikhlasi ne mai yi ne dan Allah idan ka ce mukhlisan to daga ikhlasi ne ya kasance mai ikhlasi ne a cikin bautarsa yana yin bautarsa dan Allah baya gauraya bautarsa da nufin wani Allah subhanahu wa ta'ala baya gauraya bautarsa da bautar wani Allah babu ƙauro babu kumbiya kumbiya a cikin bautarsa yana tsayawa ya yi abin bautarsa cikakkiya kamar yadda Allah ya neme shi yayi to waɗannan ma'anoni guda biyu duka suna cika suna cike shi junansu ne kira'o'in guda biyu mukhlisan da mukhlasan wato ya kasance mai ikhlasi ne mai tsantsanta bauta ga Allah subhanahu wata'ala mai yi dan Allah mai nufin Allah cikin dukkan ayyukansa wannan ta sa Allah ya zabe shi ya zama mukhlasan ya zama zababbe a gurin Allah saboda haka kira'o'in guda biyu mutalaziman kowace tana tare da daya bai zama mai ikhlasi ba sai da ya zama zababbe a gurin Allah da Allah ya zaɓo shi sai ya bashi dama sai ya zama mai ikhlasi da ya zama mai ikhlasi sai Allah ya zaɓe shi don haka kowanne yana yana da zurtar kowanne annabi Musa alayhi salam mai cikakken ikhlasi ne ga Allah subhanahu ya yi ikhlasi ya akhlasa nafsahu lillah gaba ɗaya ya danka kansa ga Allah subhanahu ta'ala ya bada kansa ga Allah subhanahu ta'ala. rayuwarsa gaba ɗaya duk da gashi ya taso a cikin gidan fir'auna da irin ni'ima da jin daɗi da bararrajewa da ake a cikin fir'auna duk ya taso a cikin wannan kewaye ke da jin daɗi an ɗauke shi a cikin gidan fir'auna kamar ɗa kamar ɗan fir'auna saboda ka ƙaddara wace irin hidima ce ba za a yi masa ba wani irin ganin gata ne ba zai yi ba kewaye ke in ya ga dama zai yi amfani da mulkin fir'auna da ƙarfin fir'auna da fawar fir'auna shi ma ya fanta ma ya sakata ya wala duk zai yi wannan amma bai yi wannan ba ya yadda ya watsar da wannan rayuwar da facaka da ake yi ta rayuwar duniya ya watsar da ita ya zaɓi Allah da addininsa ya gudu da addininsa kaga babu shakka in banda wanda ya danka ya mika kansa gaba ɗaya ga Allah waye zai yi wannan ya taso cikin irin wannan jin daɗi amma ya kwashe waɗannan abubuwa duk ya watsar ya sa kafa ya ture su ya zama Allah subhanahu wata'ala kawai ya rika ya gudu ya tafi garin da ba nashi ba ya je ya zama yana yana aikin kwadago ya mika kansa yana noma inda ya je ya yi noma ga wani mutumin kirki a madiyan ya abatista ajirhu inna khaira manista ajarta alqawiyul amin ta ce ya baba na ɗauke shi aikin a haya ya yi maka noma inni uridu an unki haka ihdam na tayya hataini ana anta ajurani ni thamaniya hijaj ga ɗaya daga cikin yan matan nan guda biyu zan baka ɗaya aure amma za ka yi min aikin kwadago na shekara takwas mutumin da ya taso cikin wani jin daɗi ya watsar da dukkan jin daɗi ya zawo yana aikin kwadago don me yake yi don Allah don ya gudu da addininsa sannan kuma a cikin da'awarsa bayan Allah ya bashi annabci haka ya tsaya ya yi ta babu ja babu tsoro babu ja da baya ya tsaya gaban fir'auna ya ja da shi ya koma da shi a cikin fada fir'auna da duk irin rashin mutuncin da fir'auna ya rika masa a cikin fada da wulakancin da ya masa amma annabi Musa a.s. salam sai da ya kai shi ƙarshe sai da ya kure shi ya rasa yadda zai yi lokacin da Allah subhanahu wata'ala yake gaya mana lokacin da Allah subhanahu wata'ala ya ce da shi kalla fadhhaba bi ayatina كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون فأتيا فرعون فقولا له فأتيا فرعون إنا رسول فقولا إنا رسول فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل Allah ya ce da shi da ɗan uwansa Harun su tafi wajen Fir'auna su je su tsaya su gaya masa gaskiya duk da Annabi Musa alaihissalam da farko ya nuna cewa yana jin tsoro an ina jin tsoro kasu wala alayya wa wala fa arsil ila harun wala alayya wa an ina jin tsoron su sannan kuma gashi yadiqu hmm. yana ƙunci saboda abinda zan gani na rashin mutunci da rashin kyauta da rashin da wato barna iri-iri da suke yi wannan yana sa yana damuna walayin tsaliko lisani harshe na baya sakuwa wato harshe na ba a sai keke ba ba zan iya musu bayani su gamsu ba fa'arsil ila haruna aika haruna a aiki haruna hum alayya zambun kuma gashi ni na yi musu wani laifi ya kashe ya kashe musu ɗan gida ya kashe wani ƙibɗi shi kuma isra'ili wala hum alayya zambun fa akhafu an yaqtulun ina jin tsoron su kashe ni duk da haka Allah subhanahu wataala ya ce kalla fadhhaba bi ayatina inna ma'akum mustami'un ce kwata ku ce a'a ko kusa kar ku ji tsoro ku tafi da ayoyin ku je ku ga ya fir'auna muna tare da ku za mu ji duk abin da yake gudana ku je ku samu fir'auna fa'ti ya fir'auna fa qula inna rasul rabbil alamin an arsil ma'ana bani isra'il ku je ku samu fir'auna ku gaya masa ku manzannin Allah ne kuma banu isra'ila da ya kama ya daddaure su yana gana musu azaba ya mai da su bayi matansu da mazansu to ku gaya masa ya sako su haka ko aka yi annabi musa alaihissalam dan uwansa haruna haka suka zo suka tsaya cikin fada fir'auna wannan fir'aunan ce ina fawqahum qahirun ce mun fi karfin ya tsaya a gabansa ya gaya masa wannan gaskiyar ku bauta wa Allah shi kaɗai kuma ka sako banu Isra'ila fir'auna ya fara masa izgili alam nurabbika fina walidan wa labista fina min umrika sinin wa fa'alta fa'alataka allati fa'alta wa anta min al-kafirin ashe kai ba kai ne muka rene ka tun kana jaririn kama a nan gidan kuma ka zauna shekaru masu yawa a nan gidan ba a nan ka cika sha maka girma alam nu rabbika fina walidan muka rene ka muka tarbiyance ka tun kana karimi tana jariri kuma abincin mu ka cika sha ka girma shekaru shekaru da yawa wa fa'alta fa'alataka allati fa'alta wa anta min al-kafirin sai daga baya ka zo kai aika aikan ka ka zama cikin butulu wai fir'auna da yake ce ma wani butulu shi bai san butulcin da yawa Allah ba ka zama butulu ka gudu duk ni'imar nan da muka yi maka annabi musa ce fa'altuha idan wa ana min adh-dhalin yace eh na san na yi a lokacin Allah bai bani shiriya ba bai bani manzanci ba fafarar farartu minkum lamma khiftukum ba wa li rabbi hukuman waje ja'alani minar al-mursalin sauraka na ji tsoronku sai na gudu na ji tsoron abinda za ku mun sai na gudu ina guduwa kuma Allah subhanahu wata'ala ya bani ilimi yayi mun wahayi ya sako ni cikin manzanni sauraka yanzu a manzo na zo maka Watilka tilka ni'matun tamunnuha alayya an abatta bani isra'il wancan gorin kuma da kake mun kana min shine dan ka mayar da duk bani isra'ila bayinka saboda ka da su bayinka suna ta maka bauta kai da mutanenka shi yasa ni ma kake ta mu to nan da fir'auna sai ci to bari mu ji me yake da shi kala fir'auna wa ma waye ubangijin duniyar da har ya aiko ka ba ni ba ala rabbus samawati wal ardi wama bainahuma in kuntum muqinin ce ai shine ubangijin sammai da kasa da abin da yake cikin su in har ku masu yaqini ne to kaga ya bashi ansa wa rabbul alamin rabbus samawati wal ardi wama bainahuma maimakon ya tsaya ya ja da shi akan wannan nukta din sai kawai ce qala liman hawlahu ala tastami'u sai fir'auna ya dubi na kewaye da shi ba kwa jin me yake faɗa ba kwa jin abin da yake fada annabi Musa da ya tashi bai tsaya kula shi ba sai ya dubi su waɗannan waziran nashi da suka kewaye shi rabu kuma rabu a bai kuma al'awali shi da ubangijinku kuma ubangijin iyayenku na farko ba shi wannan da yake bautar da ku ba ubangijinku shine na saman shine ubangijin sammai da ƙasa shine ubangijin duniya shine ubangijin iyayenku na farko fir'auna ma sai ya a nan ma ai sai ka tsaya ba da ansa sai ce inna rasulakum allazi ursila ilaykum la majnun kai manzon nan fa da aka aiko muku fa yana da motsin kansa yana motsi wai motsatsi ne taɓaɓɓe ne wai manzon ku da aka aiko muku shi ba shi kuma ya kira shi da manzo dan izgili annabi Musa alayhi salam bai tsaya ya tsaya ba shi ansa akan taɓin hankali waye waye ba sai ce rabbul mashriqi wal maghribi wa ma bainahuma in kuntum ta'qilun shi ne ubangijin mahudar rana da mafaɗarta inda kuna da hankali kaga ashe suwaye masu taɓaɓɓu shi da shi da fir'auna ne taɓaɓɓu in kuna da kuna da hankali to haka haka haka annabi musa alaihissalam ya tsaya ya yi ta kafa hujjar ayoyi ya yi ta kafa wa fir'auna hujja da abin nan fir'auna har ya kai bango ba kuma abin da zai tsaya faɗa ya gama izgilinsa annabi musa bai abin nan ba qala la in ittakhadhta ilahan ghairi la aj'alannaka min al-masjunin sai cewa to in fa ka ce za ka ɗauki wani abin bauta ba ni ba zan jefa ka cikin kurkuku to kaga hujja ta kare. Hmm. an dawo yanzu zai nuna fawarsa da ƙarfinsa da mulkinsa da waye shi yana da masjuni akwai mutanen da ya je kulle annabi musa ma zai jefa ciki hal'awar hujji tuka bi shay'in mubin ko da na zo maka da wata hujja bayyananniya sai ka jefa ni kurkuku halafa ta biya in kunta mina sadiqin in gaskiya ne kawo ta فألقى أصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع له فإذا هي بيضاء للناذرين ya kawo ta ga sandarsa ta zama maciji ga hannunsa ne yana fito da shi sai ya zama ga shi fari kal yana haske kamar fitila ba tare da kasa ko aibi ba to daga nan kuma sai ya ce wa waɗannan waziran nasa ina haza la sahirun ali wannan wani gogaggen matsafi ne to shi kenan kaga ya mai da abin babin tsafi kuma shi kenan sai aka shiga maganar to a nemo matsafa ayi waye ayi waye ayi waye to wanda ya tsaya yi wannan a gurin da aka tarbiyance shi aka yi girma ya ci ya sha ya taso ya kuma san irin abin nan ya san irin kaharu da zalunci da jabberanci da fir'auna yake da shi amma je tunkare shi yake gaya masa wannan ya tsaya ya aikinsa yadda aka dora masa bai ba tare da gazawa ba lalle wanda ya cancanci ya zama zaɓaɓɓe a gurin Allah shi yasa Allah ce innahu kana mukhlasan lalle shi ya tabbata zaɓaɓɓe ne kuma wannan shi ya cancanta ya zama mukhlisan wanda ya bada kansa dan Allah komai nashi yake yi dan Allah saboda haka ya zama mukhlisan ya zama mukhlasan ya zama mukhlisan mukhlasan Allah ya zabo shi tun yana wajen mahaifiyarsa ga fir'auna na yanka yara yuzabbihuna abna'akum yastahyuna nisa'akum amma Allah subhanahu wataala yayi wahayi wa auhayna ila ummi Musa عن أرضعه فإن خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إن رادوه إليك وجاعله من المرسلين aka ce shi ta jefa shi a ruwa ta jefa shi a ruwa Allah ya dauke shi ya jefa shi tsakiyar gidan fir'auna li yakuna lahum aduwan wa hazana to kaga haka Allah subhanahu wataala duk yayi masa tun tun yana jaririn sa Allah ya zabe shi bayan ya zama cikakken mutum kuma yayi ikhlasi yayi abin aikin sa dan Allah shi yasa Allah subhanahu wataala ya yabe shi da waɗannan sifofi mukhlisan ne kuma mukhlasan ne mai ikhlasi ne mukhlasan ne zababbe ne Allah ya zabo shi ya tarbiyance shi duk daga inda ya taso cikin gidan fir'auna inda duk ake wata badala da kake tunani ana yin ta a gidan fir'auna amma shi Allah ya tsare shi don Allah ya ce walitusna ala aini hmm. za a rene ka a gaban idona saboda haka zaka samu tarbiya ne daga Allah subhanahu ta'ala saboda haka ya tashi ya zama mukhlisan wa khalisan lillahi azza wa jalla ubangiji ya zaɓe shi ya bashi annabci sannan kuma ya bashi manzanci sannan ya zaɓe shi kuma ya yi magana da shi ya Musa inni stafaituka ala nasi bi risalati wa bi kalami ce Allah na Musa na zaɓe ka cikin mutane da saƙon da na baka da kuma magana da yi da kai Allah ce wa nadainahu min janibi turil aymani kuma muka kirawo shi ta gefen dutsen nan na tsuri kuma ta ɓangaren dama a gefen na dama daman mai daman annabi musa ko daman dutse to wasu daga cikin malamai suna cewa janibin tsoril aimani yamini yamini musa alaihissalam ana nufin dutsen da itaciyar da ya ga wani wuta kamar wuta tana haske a damansa take amma shi dutsen ba shi ne ke da dama da hagu ba saboda dutse da wadi ba ya da dama da hagu saboda haka wannan daman annabi musa ake nufi haka wasu daga cikin malamai suka tafi kamar ibn jarir tabari tafsirin da ya bawa al'aiman anan ana nufin daman annabi musa alaihissalam to daman annabi musa alaihissalam wasu suka ce al'aiman ana nufin daman shi dutsen to daman shi dutsen da ita wannan itaciya ce falamma ataha nudiya min shati'il wadi al-aymani al-wadi al-aymani wato kwazazzaban da yake dama suka ce dutsen da kwazazzaban daman annabi musa alaihissalam suke saka sifar al'aiman ɗin ta dama ce ta tashi dutsen ce wasu kuma suka fassara al'aiman ɗin da cewa ana nufin daga ana nufin al'abrak min al wato daga albarka ne min janibi turil aimani ma'ana dutse mai albarka ko dutsen da yake mai cika da albarka suka yi hujja da faɗar Allah subhanahu wataala cikin suratun naml nudiya an burika man fin nari wa man haulaha aka kirawo shi an burika man fin nari an albarkaci wanda ke cikin wuta wa man haulaha da wanda ke gefanta burika man fin nari wanda suke wuta din wuta ce kuma haske ne su ne mala'ikun da suke nan wa man haulaha da wanda ke gefanta daura da ita shi ne annabi Musa da mala'ikun da suke tare da shi to suka ce a nan kaga an ambaci albarka don haka al'aiman din albarka ake nufi to amma za mu gani a suratul qasas Allah subhanahu wataala ya ya haɗa wato shi alwadi ɗin an sifanta shi da al'aiman cewa na dama ne sannan kuma albuqa ɗin gurin ita kuma gurin kuma shi an sifanta shi da albarka wato an haɗa duka biyun sifofin duka biyu wanda yake nuna cewa al'aiman ɗin ba shine albarka ɗin ba falamma a taha nudiya min shati alwadi al'aiman fi albuqati almubarakati min shajarati an ya musa inni ana Allahu rabbul alamin ce lokacin da ya zo wajen wannan wuta da ya hango sai aka kirawo shi daga gefen kwari na dama fil mubarakati a wannan gurin mai albarka kaga ashe akwai guri mai albarka akwai kuma kwari wanda yake dama saboda ka al'aiman din sifa ce ta shi kwarin ko na ishi wannan dutsen amma ba sifa ce ta shi gurin ba albarka kuma ita kuma wata sifa ce daban a nan allah subhanahu wata'ala ya gaya mana cewa an kirawo shi nida shi ne a kirawo ka da miliya wacce ke maɗaukakiya a kira ka da maɗaukake miliya a ɗaga miliya a kira ka shi ne an nida a cikin aya sai allah cewa ƙarrabnahu na jiya sannan mun kusanto da shi na jiyan domin mu gana da shi ya zama mai ganawa da mu sau ka shi kuma annaja shi ne ganawa da mutum cikin sirri da kai da shi kuka san me kuke faɗa saboda akwai ne da akwai kuma annaja wanda yana nuna maka <coughs> Allah subhanahu wata'ala yana magana da sauti sautin ko dai sautin ya zama murtafi ne sama yake ko sautin yayi kasa wannan duka yana daga cikin sifofin Allah subhanahu wata'ala a ubangiji subhanahu wata'ala bayan annabi Musa alaihi salam ya baro Madian a hanyarsa ta komawa gida ya buƙaci ya samu wuta da za su yi girki kuma su ji ɗumi saboda ana cikin sanyi to sai ya hango wuta daga nesa sai ya ce wa abin nan ya ce wa iyalansa to ku zauna ga wuta can na hango zan je ko zo muku da wanda zai gai nuna mana hanya inda za mu bi ma mutum ne a gurin sannan kuma zo muku da wutar da za ku ɗan ji ɗumi da ita a yi girki da ita to shi ne yana zuwa shi bishiya ce tana haske wannan wuta ɗin da ya gani haske ne nur ne to wannan hasken da ya gani ubangiji subhanahu wataala yi magana da shi a wannan gurin to a wannan a daidai wannan dutsen na tsor a daidai gurin ne Allah subhanahu wataala ya kirawo shi ya yi magana da shi maganar Allah subhanahu wataala magana ce wacce ake jinta ba wai kalamun ne makhluk ba kamar yadda mabiya aqidar mu'tazila suke faɗa cewa maganar Allah wani wata halitta ce da yake yi sai ya jefa ta a cikin kunnen mutum sai ya ji ta amma halitta ce kamar yadda suke ci alqur'ani makhluk to haka duk inda aka ce Allah ya yi magana sai ce wannan maganar halitta ce halitta ce Allah yake yin ta ya jefa wa mutum sai ya fahimci abin da yake so ya fahimta to wannan aqida ce ba ba mai kyau ba aqida ce mara kyau wasu kuma suka ce a'a ai ai Allah ya halicci maganar ne a cikin itaciyar saboda ka itaciyar ce take magana da shi Allah ya jefa maganarsa da yake so ya yi amma ya jefa ta a jikin itaciyar itaciyar kuma ta take furtawa ita ce take cewa ya musa innahu ana Allah la ilaha illa ana ko innahu ana Allahu al-azizul hakim cewa ni ne Allah al hakim wannan ba zai yi ba mai hankali ya yadda da wannan cewa itaciya tana cewa innahu ana Allahu al-azizul hakim cewa ni ne ne Allah al'azizu ko inda ni ana Allahu la ilaha illa ana fa'abudni cewa ni ne Allah babu abin bauta da gaskiya sai ni bishiyar ta faɗi haka ko ta ce inni ana Allahu rabbul alamin ni ne Allah ubangijin halittu ba mu halukin da zai faɗi haka Allah ya kyale shi la yuqal annabi Musa alayhi salam ya je kawai ji wata itaciya itaciya ba maganar Allah ba ya ji itaciya tana cewa ni ne Allah ka bauta mu zai ce shaidanu ne ko kai ne ka shiga daji ka ji wani wani shuri yana cewa ni ne Allah ka bauta mu Allah ka ce shaydanu ne suke kiran ka zuwa ga bautar wani haka ya za annabi Musa alaihi salam ya gaskata itaciya ta ce bauta mata kuma Allah subhanahu wataala ya kala manzansa itaciya yana cewa ta bauta masa saboda haka wannan magana ba daidai bace mu a gurin mu ahlus sunna Allah subhanahu wataala yana magana bi sautin wa harfin yana magana da sauti yana magana da harafi kuma ana jin maganarsa kuma maganarsa tana da farko tana da ƙarshe game da za ka gani a cikin alkur'ani Allah yana gaya mana sanda ya fara magana da sanda annabi Musa ya magana wa ma tilka bi yaminika ya Musa magana Allah ta kare anan qala hiya asaya atawakkau alaiha wa ahushu biha ala ghanami wa li fiha ma'arib ukhra magana annabi Musa ce wannan kuma qala alqiha ya Musa Musa ka jefa ta wannan maganar waye magana Allah ce kaga magana Allah tana da farko tana da ƙarshe sannan sai maganar Musa ta zo sannan sai maganar Allah ta zo saboda haka maganar Allah subhanahu wataala da wannan tace kamala kamala Allah subhanahu wataala yi magana sanda yake so ga wanda yake so a inda yake so ya faɗi kuma abin da yake so idan har ka yadda fa'alun lima yuridu ne yana yin abin da ya ga dama to ka ce baya yin ba baya ta da farko ba ta da ƙarshe ma'ana ba zai iya magana mai farko ba mai ƙarshe a nan ba ka ba shi iradarsa cikakkiya ba haka ubangiji in ka yadda cewa kamala ce in ina magana na ga dama in yi shiru na ga dama in ci gaba da magana na ga dama in yi ta da ƙarfi na ga dama in yi ta ƙasa-ƙasa a gurinka kamala ce wannan to duk wata kamalar da za ka tabbatar da ita ga mahaluki ubangiji ya fi cancanta ka tabbatar masa da ita walillahi almasalul a'la sifa mafi ƙololuwa ta Allah ce saboda in har za ka tabbatarwa da mahaluki ka ce mahaluki yana magana kuma alama ce ta kamalarsa sanda ya ga dama ya yi magana sanda ya ga dama ya shiru to ubangiji shi ya fi cancanta fiye da wannan mahaluki fiye da kowa da wannan kamalar ba sifa ce ta da ƙasa ba saboda haka ubangiji subhanahu wataala ya takallamu kama ya sha ba kamar yadda suke cewa kalamin Allah subhanahu wataala sifa ce zatiya sauraka ba ba fi'iliya ba sifa ce zatiya kamar yadda ya duhu muke cewa sifa ce zatiya abin to haka wai kamal kalamunsa shi ma sifa ce zatiya saboda haka a jikinsa take baya rabuwa da ita kawai sai dai a kwarin yi mana hijabi sai mu ji da an rufe hijabin sai mu daina ji wannan wannan ba kamala ba ce yanzu rediyo da yake baya da kamala in ka kunna shi sai ka kashe shi in ka kunna shi sai ka kashe shi in kuma yaro ne ya kunna shi haka zai ta yi in yaron ya kashe shi kuma zai shu. kaga saboda bai saboda inji ne bai da wata kamala eh saboda ka magana ka yi ta sanda kake so da wanda kake so a inda kake so a yadda kake so kamala ce shi yasa anan ubangiji subhanahu wataala ya tabbatar wa da annabi Musa alaihi salam ya tabbatar mana da cewa yayi magana da annabi Musa da sauti murtafe sauti madaukaki sannan kuma yayi magana da shi da sauti munkhafid shine ganawa yace wa nadainahu a farko sannan yace wa qarrabnahu najiya kaga akwai naja shine ganawa wanda zai zama da murya abin nan kasa kasa sannan kuma da abin nan sannan Allah ce wa habna lahu min rahmatina akhahu haruna nabiyya muka yi masa kyautar dan uwansa haruna a matsayin annabi daga rahamanmu annabi Musa alaihi salam ya roki Allah subhanahu wataala cewa ya taimaka ubangiji subhanahu wataala ya sanya annabi haruna ya zama wazirinsa alli waziran min ahli haruna akhi ushdud bihi azri wa ashrikhu fi amri كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى يروك الله سبحانه وتعالى يا الله كسنيا haruna ka sanya min wani mai karfafa ta wanda zai taimaka mun cikin iyalaina cikin dangina haruna akhi na zaɓi haruna ɗan uwana yau shudur bihi azri ka karfafi ka karfi da shi wa shirku cikin al'amari na shi ma ya zama annabi kai na sabbi haka kafiran wa kafira kathira dan mu rika maka tasbihi da yawa mu rika ambatanka da yawa ka kunta bina basira kai mai ganin mu ne ya ubangiji do'a inda muke Allah ce qad utita su'laka ya Musa an baka duk bukatarka ya annabi Musa saboda haka annabi Musa a.s. ya roƙi Allah subhanahu wata'ala ya karfafe shi da ɗan uwansa Allah ce sana shuddu adu zaka bi akhika wa naj'alu lakuma sultanan fala yasiluna ilaykuma an bi ayatina antum wa man ittaba'akum al-ghalibun ubangiji yayi masa alkawari ya kuma ce zai karfafe zai karfafe shi da dan uwansa shi yasa ake wani daga cikin magabata yake cewa ma shafa'a ahadun fi ahadin shafa'atan fi dunya a'zamu min shafa'ati Musa fi Haruna an yakuna nabiyyan ba wani wanda ya taba nema ma wani alfarma a duniya kamar alfarmar da annabi sallallahu alaihi Musa ya nema wa dan uwansa Haruna me mai nema masa alfarma a bashi annabci akwai wata alfarma da ta kai wannan to babu wani wanda ya taba nema ma wani alfarma da ta kai girman wannan ya ce a sa ni ma dan uwana haruna shi ma ya zama annabi Allah ya karba wannan alfarmar ya ce shi ma annabi ne za ka ku tafi kai da shi duka na ba ku saƙo wasu na cewa haruna manzo ne abin annabi ne ba manzo ba to amma dai magana mafi inganci shine haruna annabi ne kuma manzo ne daga cikin manzannin Allah ubangiji subhanahu ya yayi masa wannan kyauta ya yayi masa wannan ihsani saboda kasancewarsa mai ikhlasi ne mai yi dan Allah ne saboda kasancewarsa zababban Allah ne lokaci yayi mu tsaya anan wanda muka faɗa ne daidai Allah ya ba mu lada na kuskure ubangiji ya fi mana wa sallallahu wa ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh